ausculti racontoin sincronizas patadon de coroi. Se homoi attente auscultas la saman raconton, ilia cor patado egaligias. Quelc foie la coro patalas pli rapide, quelc foie pli mal rapide. Pritio raportas usonai esploristoi, kiwi igis sia in partoprenantoin en la studo, laut legi el romano dudec mil meiloi sub la maro de Jules Verne. Inter sestec cae cent foie en minuto batas la homa coro. Ciom ofte precise, tio dependas de diversai factoroi. Exemple, ciu oni just travivas tranquilon au excitigion, sporton au malstrecigion iam pli fruae studagioi montris che la individua cor battado povas esti sincronizata. Visito en cineo au en concerto exemple conducas al comuna emozia agordo, cae per tio al tendenze la sama cor battado de la homo en la salono. Cion ni el trovis, tio estas, che tiu fenomeno estas pli vaste trovebla ol oni estis supposinta, cae che iam povas suffici ausculti la saman raconton por disvolvi sin cronan corbatadon. Diras la unua autoro de Urba Collegio de Noviorco. Lia amo audigis por la studo al test personoi aut version de la romano dudec mil meiloi sub la maro de Jules Verne cae tio ocasis lau partoi depo po unu minuto. Oni petis la partoprenantoin attente ausculti la audagion, Dumsam samtempe ilia corpatado estis mesurita per electrocardiogrammo, ECO-GO. Cedec sep e la intute dudec sep partoprenantoi estis pruvebla sincronizado de la corpatado la concernae personoi havis pli altan au pli malaltan bato frequenzon ce la samae eroi de la raconto, depende, ciu temis pri excita au tranquilliga textero. En pluae experimentoi, la expertoi trovis cun texton en corbatado cae memoro. Se la parto prenanto e flanken directi sian attenton dum spectado de informa filmeto, tiam cae la sincronizo de la coro, cae ancao la poste controlita memora productivo signife malle vigis. Evidente la cor frequenzo respegulas ciel forte auscultanto interesigas pri la racconto cae ciom da tio restas enda memoro. Fine, la esploristoi comparis per sia metodo an causana in homoin, cun patientoi, qui suferis sub affectioi de conscio, ca qui exemple trovigis en comato au en daura vegeta stato. Al ambau oni laut legis aut libra in versioin de por infana libro, ca ciel attendite, La in montris pli l'altan sincronison de la coro ol la sanai homoi. Laula esploristoi tamen estis interesse che la paciento cun da plei forta sincroniso de la cor patado, post duona iaro de nove attingis la conscion. Iliai ecconoi, estas por la medicino mult promessai, opinias la esploristoi. Tiel eblas per ecogo aut libra testo concludi pri la cerba activezzo de paciento, cae eble applici la metodon ecce personoi en comatezza stato. Tio nun postulas plenumi pli grandain studoin, cun plida parto prenantoi.